šansu za B Kupi sada beg i stada ti vraga Al želja za novcem vlada i bogatim kurvicama S pudicama na uzicama, Mame me ko udicama U grupicama na klupicama Ludnica na ulicama Gde izgubljeni umovi svi pronalaze Spokoj samo nakaze poko pokolje se dere pisoko Jer kad imam dara nemam para Odmah bi se rokno U glavi stara par drugara Pa znam da ne bih mogo ja Svojim tokom usti stvari Mojim blokom čutiš stari Kojem stotkom režiš protok Misliš dokom, čutiš variš Dok svaku te muti bari čuti sluša Al ne možete čuti stari jer se ljudi gnuša Ona gledala me kako pijem, gledala me kad se bijem Sve samo odrazo, gledala zna kako mi je Predana je kako nije, boja plava otkira Moja draga, moja mala, moja stara Nokia U gradu gdje je bitno da li je crven ili crven grm ribe vole samo brm brm svaki dan Priča vrti se, moj strah od smrti je da opet ovdje spusti me Bo u ratnoj opremi, u gradu gdje je Nebitno da li je crven ili crn ribe vole samo brm brm svaki dan Priča vrti se, moj strah od smrti je da opet ovde spusti me Bog Sećam se svjetlo plavih maksara i razmazanih maskara Jebo je ceo kraj bila raspala daskara Samo ulična nastava, hemija, biologija Po džepovima leptiri skakavci, lobotomija je praksa Monotonija je vazda Pa da skrate dane ne rade opijate dašta Ortaci ludi nose šilo za led Jer nije bilo za sve što bi se cimo ne Pa ti ortaci vodu se čivuku po podu se Kada sve sabereš dođe ti da se oduzmeš Preko moga srca su sante i glečeri Oko mene sve je laž Crkve, banke i kečeri Stari zonike, treša fontike Kesa pod punom ratnom opremom Za lov te keša ali bo ksine ne da da me Vrate u blato ima da me Plate bogato Teza Teza, teza, teza, teza, teza Ovaj grad je otišao u kurac skroz General Prođeš bre ono sve sam šljam čoveče Seljaci, laktaroši užas, smrdi, sve neke namrgođene face, šta je bre, šta je U gradu gdje je bitno da li je crven ili crn grm Gde ribe vole samo brm brm svaki dan Priča vrti se, moj strah od smrti je da opet ovdje spusti me Bo u ratnoj opremi U gradu gdje je bitno da li je crven ili crn grm Gde ribe vole samo brm brm svaki dan Priča vrti se, moj strah od smrti je da opet ovdje spusti me Bog

Nek treši, ali sve ih razduži ovaj kada Cheer